deiaun, publiko kieta igual e, eh, bertxotan gehiago aritzen daizela, eta, bueno, e, normalean ere oikoa guadun digane, baina bai, e, ba, bueno, umetatik, jotzen bine pianoa, eta horrela musikatu batzutan, hasi intunan hemen, e, kaste izaldean, eta zegin jendea etorri duen, eta entzun eta zera, eta orain pixka bat horret hortarako ere deitzen ziguten, eta bueno, gustura, bai, bai, e, lartzabala hortara musikara. Trama ezagutzen dunala, moldatu ote dun, ire repertorioa? Bai, zalean, naun egia esan da, bertsu musikatuek baditen berezitasun hori doinu berri asko sortu ditun bertsu musikatuetan, bertsotara ekarri diren abesti asko, horretarako sortu diren doinu desente, eta ni horretan jolaztia ban eta eta proposamenak horre egiten ari nahi zen honetan gero bertsolariekin eta kontrastatu beharko dinat, baina orain mintzat ari daun saiatzen, ba, bueno, e, tramari eta gai bakoitzari da ozkion doinuak bilatzen, eta doinu berezi berriagoren batekin ere e, aprobatxoren bate egiten dugu, bertsolariek zen batera joko gogoa daukaten experimentatzeko, dena, denak egin beharko din bat, baina ari daun saiatzen e, tramari dagokion doinu bilketa egiten eta ba bueno, ere zerbait berria eta berezia ekartzen. Bertsoak izan daitezke biluziak, izan daitezke ala, musikaz lagunduak, ik ze ikuspegi dune zentzu horretan, batzuk arrunta sutsuki defenditzen baitute eh, bakotsa bere alorrean egon behar duela. Ez, nik uste batez ere hori dela, batek ez duela besteak entzen, eta e, bertso plaza oikoak hor jarraitzen duela, e, egun oraindik ere bertso hori gehienak alde handi handi handiz e, eh, zirkuito nagusia musikari gabe eta nahikoiko formatuan egiten duen eta eta nik uste hori hor dagoela eta bere lekua daukala, baina ez dinat uste. Gero bertsolari bakoitzak ere bere burua ean non ikusten duen, eta ez zinet uste denok ez zauzkan egu baliabide berak ere, musikatuetan kantatzeko adibidez, ba, bueno, e, gaitasun batzuk behar ditun, gaitasun musikal batzuk, eta eta ideatxo batzuk, eta hori ulertzen dinan mundu guztiek ez daukala. Horrek ez zinet uste, ekarri behar duenik, <laughs> kontra egoterik, eta ez zinet uste inor biziki kontra denik e, horretan. Bueno, nik uste probatzeko lekua dela bertsoa, ez, du la lotuta sentitu behar, e, tradizio horrela itxi eta eta zurrun bati eta gaur egungo munduan bizi den bitartean bertsoak gaur egungo munduaren e, probetarako prest egon beharko duela eta hortik egin beharko dugu aurrera ni normalean oso jolastia naun eta hori eta oso oso gogoz egoten naun gauza berria probatzeko